Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Dvanaest lipnja 1914. godine u dvorcu Konopište smještenom u Češkoj, nekih 50 km jugoistočno od Praga, voda Franjo Ferdinand i njegova supruga Sofija očekuju važnog gosta – Dvorac je osobno vlasništvo nadvojvode. Kupio ga je 1887. godine od novaca koje je naslijedio nakon smrti svog rođaka nadvojvode Franje ili Francesca V. od Modene. Dvorac je najvjerojatnije sagrađen u 1280. godinama. Početkom 18. stoljeća preuređen u baroknom stilu. Kada ga je voda Franjo Ferdinand kupio, počeo ga je preuređivati i od njega je napravio luksuznu rezidenciju dostojnu budućeg cara i kralja, vladara dvojne monarhije. Oko dvorca bilo je više od 200 hektara parka uređenog u engleskom stilu. Bila su tu i lovišta gdje je voda sa svojim rijetkim prijateljima mogao loviti. Franjo Ferdinand i njegova supruga Sofija obožavali su taj dvorac i voljeli su tamo više boraviti nego na dvoru u Beču. Sofija je za takve osjećaje imala i kakve razloge. Na dvoru su se prema njoj odnosili kao prema manje vrijednoj osobi. Hugh Strahan u svojoj povijesti Prvog svjetskog rata piše. Iako je Franjo Ferdinand bio nasljednik svog ostarjelog strica Franje Josipa, cara Austro-Ugarske, Njegova supruga tretirana je prema položaju u kojem je rođena, onom osiromašenog češkog plemića. Na dvorskim večerama sjedila je u podnožju stola, nakon svih nadvojvotkinja, koliko god mladih. Zbala iz 1909. austrijske novine su izvijestile da su se članovi carske kuće pojavili u plesnoj dvorani, svaki carski princ s damom pod rukom, svaki prema svom položaju, dok je supruga nasljednika prijestolja morala ući u dvoranu zadnja, sama i bez pratnje. U Konopištu nije bilo takvih poniženja. Tamo su Franjo Ferdinand i njegova supruga Sofija mogli živjeti kako su htjeli. I tog vikenda koji je trajao od 12. do 14. lipnja 1914. u tom svom omiljenom dvorcu primit će dva draga gosta. Prvi je bio car Njemačkog carstva Wilhelm II. Wilhelm II. odnosio se prema Sofiji s poštovanjem i toplinom. Došao je u konopište kako bi se odmorio i divio sjajnom engleskom vrtu s brojnim ružama. Wilhelm II. znao je što je dobar engleski vrt. Njegova je majka bila engleskinja, kćerka kraljice Ujedinjenog kraljevstva i carice Indije Viktorije. Doduše, Wilhelm II. imao je kompliciran odnos s majkom, ali je mogao prepoznati dobar engleski vrt. Wilhelm naravno nije došao u konopište kako bi se samo šetao. On i Franjo Ferdinand namjeravali su vikend provesti u razgovorima. Glavna tema razgovora stanje na Balkanu. Hugh Strahan piše. Srbija je utjelovljavala izazov s kojim je bio suočen Franjo Ferdinand ili s kojim će se suočiti kad na kraju naslijedi prijestolje. Opća slika govorila je da je nacionalizam izvan carstva prijetio iznutra opstanku carstva. Regionalna slika govorila je da se Srbija mora obuzdati. U dva balkanska rata koja su vođena jedan iza drugog u 1912. i 1913. godini, Srbija je udvostručila svoj teritorij i uvećala stanovništvo s 2,9 na 4,4 milijuna. Srpske pobjede zapalile su nade ne samo Srba, već i nekih Bošnjaka i Hrvata koji su težili stvaranju nove južnoslavenske države na Balkanu. Oni svjesni loših strana srpske vlade primjećivali su da bi takva država mogla značiti ne oslobođenje, već počinjavanje Velikoj Srbiji. Izvjesno je da niti Južnoslavenska država, niti Velika Srbija nisu mogle biti stvorene bez velike cijene za Austro-Ugarsku. 18. kolova za 1912. godine Osmansko carstvo moralo je sporazumom iz Lozane prepustiti kraljevini Italiji Tripolitaniju i Kirenajku u Sjevernoj Africi. Pored toga, talijanska mornarica okupirala je Rodos i još neke otoke u Dodekanezu. Bio je to težak udarac Osmanskoj caravini. Na dan kada je potpisan sporazum u Lozani, kralj Srbije Petar I. Karadžorđević objavio je kraljev proglas, u kojem je objavio da će se srpska vojska priključiti svetom ratu za oslobođenje subraće i za osiguranje bolje budućnosti. To je značilo da će Srbija, zajedno s Bugarskom, Crnom Gorom i Grčkom, krenuti u rat protiv Osmanskog carstva. 8. listopada crnogorske trupe napale su osmanske položaje, te se dana kasnije počeo je prvi Balkanski rat. Christopher Clark u knjizi Mjesečari, kako je 1914. godine Europa otišla u rat, piše. Ono što je iznenadilo suvremenike bili su brzina i opseg pobjeda koju su osigurale države Balkanske lige. Bitke su planule širom poluotoka kad su srpske, bugarske, grčke i crnogorske vojske krenule prema osmanskim uporištima. Zemljopis je nalagao da središte Bugarskog rata bude u istočnoj Trakiji, čije se široke valovite ravnice sužuju u poluotok na čijem je kraju Istanbul. U to područje Bugari su ubacili skoro 300 tisuća ljudi, oko 15% muškog stanovništva. Sve u svemu oko 30% bugarskih muškaraca mobilizirano je tijekom Prvog svjetskog rata. Kod Kirk Kilisea ili Lozengrada duž 50 km dugog fronta koji se protezao istočno od osmanske utvrde u Edirnama, bitka je bjesnila tri dana. Bugarsko pješaštvo napalo je s velikom odlučnošću i žestinom. Kad su se Osmanlije počele povlačiti u Rasulu, Bugari su ih slijedili kroz blato i jaku kišu, sve dok nisu došli u područja za koje nisu imali niti dobrih zemljovida, niti izvidničkih podataka. Njihovi zapovjednici nisu očekivali da će doći tako daleko. Bugarska vojska došla je na 30 km od Istambula. Tek tamo s glavnim gradom Caravine iza leđa, osmanske trupe upotrebom topništva uspjele su odbiti val za valom napada bugarskog pišaštva. Za to vrijeme crnogorska vojska nakon niza pobjeda pod opsadu je stavila Skadar. Srpska vojska krenula je na Makedoniju. Christopher Clark piše. Srpska prva armija je napredovala u sjevernu Makedoniju s otprilike 132 tisuće vojnika. 22. listopada, ranije nego što se očekivalo, naišli su na osmanske snage utaborene oko grada Kumanova. Sljedećeg dana, pod jakom i hladnom kišom, izbila je bitka duž 15 km dugog bojišta. Nakon dva dana borbi, srpska vojska nanijela je Osmanskoj razoran poraz. Srpska vojska krenula je na jug i u tri dana sporadičnih, ali teških borbi oko grada Prilepa, opet pod jesenskom kišom, Srbi su izbacili osmanske trupe iz njihovih položaja. Srpska prva armija došla je do Bitole i tamo vodila teške bitke. Bitola, Ohrid i Debar zauzeti su od srpske vojske. U međuvremenu je srpska treća armija prodala u sjevernu Albaniju kako bi pomogla crnogorskoj vojsci u borbama oko Skadra. Grčka vojska imala je jedan veliki cilj, zauzimanje Soluna, nakon Istambula najvažnijeg grada Osmanskog carstva na europskom kontinentu. Nakon što je probila osmanske obrambene položaje oko prijevoja Sarantaporos i Janise, ušla je u Solun. Bugarska vojska također je željela ući u taj grad, ali je zakasnila. Kada je bugarska vojska zatražila predaju Soluna, njegov vojni zapovjednik je odgovorio, imam samo jedan Solun i njega sam već predao. Nakon prvog Balkanskog rata izbio je 1913. drugi Balkanski rat. Do njega su dovele nesuglasice oko podjele plijena, prije svega oko Makedonije. U drugom Balkanskom ratu Srbiji, Crnoj Gori i Grčkoj u savezu protiv Bugarske pridružila se Rumunjska. Osmanska caravina iskoristila je taj rat da bi ponovno zauzela Edirne. Ono što je bilo porazno za Austro-Ugarsku bila je činjenica da ni u prvom niti u drugom Balkanskom ratu ona nije igrala nikakvu ulogu najveću silu na jugoistoku Europe, nitko nije ništa pitao. U konopištu car Wilhelm II i prijestolonasljednik Franjo Ferdinand nisu održavali ratno vijeće. Razgovarali su o tome da se ruski kralj Karol, inače pripadnik pruske vladajuće kuće Hohenzollern, privoli na savezništvo sa Austro-Ugarskom. Prepreka savezu s Rumunjskom bio je ugarski dio monarhije. Njegov sastavni dio bila je Transilvanija, u kojoj su većinu činili Rumunji. Mađarska elita nije htjela Rumunjima dati veća ustavna prava. Franjo Ferdinand nije volio mađarsku vladajuću elitu. Wilhelm je pak s njom imao bolje odnose. Na sastanku sa austrugarskim premijerom, Mađarom Ištvanom Tisom, izjavio je da su Mađari počasni teutonci. Tisa je možda mogao nagovoriti mađarsku elitu da popusti kada je u pitanju Transilvanija. Wilhelm II. otišao iz konopišta 13. lipnja. Sljedeći dan u omiljeni dvorac Franje Ferdinanda i Sofije došao je novi ministar vanjskih poslova Austro-Ugarske. Hugh Strahan piše. Sljedećeg jutra u nedjelju nasljednik Kerentala Leopold Bertold i njegova supruga Nadine došli su u jednodnevnu posjetu. Sofija i Nadin bile su prijateljice od djetinstva. I one su obilazile vrt i pogledale na dvojvodinu umjetničku kolekciju. U međuvremenu njihovi supružnici procijenili su razgovore s Kajzerom. Obojca su se složila da je došlo vrijeme za svježu inicijativu na Balkanu usmjerenu na stvaranje saveza koji bi odgovarao Austro-Ugarskoj i izolirao Srbiju. Nakon posjeta Konopištu, Berchtold je Francu von Mačekovu, visokom dužnosniku Ministarstva vanjskih poslova, dao zadaću da formulira tu novu politiku. Von Mačeko se složio da je Rumunjska logičan saveznik, ali je nadodao da tu neće biti očekivanog prodora, najviše zbog otpora Mađara. On je zaključio da je onda najbolji kandidat za saveznika Austrougarske na Balkanu Bugarska. Mađarska elita bila je za to rješenje. Bugarska je imala dugu granicu sa Srbijom, mogla je blokirati ruski prodor prema Istanbulu i tjesnacima. Još uvijek sve to trebalo postići diplomacijom. Nitko nije pomišljao na rat. Nakon sastanka u Konopištu, Franjo Ferdinand spremao se na put u Bosnu i Hercegovinu. Još u ožujku 1914. objavljeno je da će nadvojvoda promatrati manevre 15. i 16. korpusa u istočnoj Bosni. Nakon toga nadvojvoda, ne baš najomiljenija osoba u dvojnoj carevini, posjetit će Sarajevo. Govori profesor povijesti i novinar Novog lista Tihomir Ponoš. Franjo Ferdinand je sin mlađeg brata cara i kralja Franja Josipa. On je nasljednik postao 1889. godine nakon što se sin Franja Josipa, jedini sin Rudolf, ubio u Majerlingu. On je od 1889. godine pa nadalje sljedećih četvrt stoljeća bio pripreman da preuzme prijestolje jednog dana. Franjo Ferdinand je imao neke dosta zamašne ideje, a uspio je i producirati jednu vrlo ozbiljnu ustavnu i političku krizu u samoj državi. Naime, on se 1900. godine vjenčao sa češkom groficom Sofijom Hotek, nakon što su dvije godine bili u tajnoj vezi. I to je zazvalo ozbiljan politički skandal i ustavnu krizu. Naime, Sofija nije bila dovoljno visokog rora za Habsburge odnosno za prestalo nasljednika kuće Habsburg. Ona je bila, što bi se reklo, obična poljska grafica. Postavilo se naravno pitanje nasljedstva, što će dakle biti sa njihovom djecom. Na kraju je taj brak proglašen morganatskim, što znači da djeca iz morganatskog braka nemaju pravo nasljeđivanja krune. I na taj način se ta kriza nekako izgladila. Dakle, njihova djeca nisu mogla pretendirati na Habsburgsko prijestolje. Imali su dvije kćeri i sina. On je vrlo ozbiljno razmišljao o rekonstrukciji austrougarske monarhije i sigurno je da je bio zagovornik trializma, dakle davanja treće jedinice u sklopu austrougarske monarhije, prije svega južnim slavenima. Čemu bi ta rekonstrukcija bila zamašna, jer bi se uzimao teritorij i iz austrijskog i iz ugarskog dijela, dakle i Slovenija, i Istra, i Dalmacija, i dijelovi, kontinentalni dijelovi Hrvatske i Vojvodina. Tim planom je on recimo namjeravao politički umiriti Južne Slavene i njihove zahtjeve, ali naravno bilo je pitanje što bi on napravio sa Češkom. A kada je riječ o Južnim Slavenima, bio je tako dosta jaki zagovornik e, trijalizma i zbog toga što je znao da će time bitno oslabiti ugarski faktor u samoj monarhiji, a samim time i ugarski ucjenjivački potencijal. Problemi Austro-Ugarske na Balkanu bili su i ekonomske prirode. Početkom 20. stoljeća Rumunjska je 28,5% svog uvoza uvozila iz Austro-Ugarske. Godine 1913. taj je postotak pao na 23,4%. Najviše se tim padom okoristila Njemačka, iz koje je 1913. godine Rumunjska uvozila 40% svog uvoza. Nakon majskog prevrata u Srbiji dolaska dinastije Karađorđevića na vlast, Austro-Ugarska izgubila je status glavnog trgovinskog partnera Srbije. Kada je Srbija otkazala narudžbe oružja koje se proizvodilo u škodinim tvornicama u Češkoj i umjesto toga se odlučila za francuske proizvođače oružja, Austro-Ugarska prestala je uvoziti svinje iz Srbije. Taj svinjski rat završio je tako da je svinje iz Srbije počela uvoziti Njemačka. Pored trgovine tu je bio i problem etničkog sastava Austro-Ugarske. Hugh Strahan u prvom tomu svoje povijesti Prvog svjetskog rata, nazvanog Poziv na oružje, piše. Od 20 milijuna stanovnika u ugarskom dijelu monarhije njih manje od pola bili su Mađari, ostatak su činili Rumunji, oko 3 milijuna, Slovaci i Hrvati, skoro 2 milijuna svaki od tih naroda, i Srbi, manje od milijuna. Austrija je bila još više šarolika. 10 milijuna Nijemaca činilo je najveću skupinu u stanovništvu od 28 milijuna, ali 4,9 milijuna Poljaka i 3,2 milijuna Rutena živjelo je u Galiciji, 6,5 milijuna Čeha u Češkoj i postojale su manje skupine Slovenaca, Talijana, Srba i Hrvata. Franjo Ferdinand izlazi iz te napete situacije vidio u trealizmu, te stvaranju trojne monarhije u kojoj će slavensko stanovništvo imati svoju konstitutivnu jedinicu. Kasnije nadvojvoda počeo razmišljati o federalizmu, to jest pretvaranju monarhije u federalnu državu na čelu s dinastijom Habsburg. Najveća prepreka tim planovima u monarhiji bila je mađarska elita, koja nije htjela prepustiti položaj dobiven austro-ugarskom nagodbom. Vanjski protivnici takvih planova bili su svi oni kojima je Habsburške monarhije bilo dosta. Među njih je spadala organizacija nazvana Mlada Bosna. Ideolog Mlade Bosne bio je Vladimir Gačinović. On je ražen 1890. godine u Hercegovini blizu Bileće. Završio Beogradsku gimnaziju, pa se kasnije školovao, išao da dalje ovaj, po Beču, putovao dosta Švicarskoj. U to doba kontaktirao već sa, sa mladim i nepretjerano poznatim uh, On je za kalendar Sarajevske prosvjete za 1911. godinu napisao jedan tekst pod nazivom Mlada Bosna Mlada Bosna je bila nacionalistička organizacija, primarna organizacija e, srpskih nacionalista u Bosni i Hercegovini koji su se uvelike oslanjali na Srbiju, odnosno na vlast u Beogradu i dinastiju Karađorđevića, ali je Mlada Bosna istovremeno bila jedna od tipičnih organizacija mladih kakve tada nastaju i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. To znači da je to bila organizacija koja je bila duboko prožeta nacionalnim i nacionalizmom, ali isto tako organizacija koja je bila duboko prožeta utjecajem anarhista. Malo manje je Bakunjina, malo više Kropotkina. I to se vidjelo u njihovim metodama. Njihove metode su bile osim naravno propagande, dijeljanja brošura, pisanja članaka i tako dalje, su bile pokušaj organizacije atentata ali se tu ne može govoriti o terorizmu u današnjem smislu riječi. To su ljudi koji nikada ne bi postavili na nekakvo javno mjesto bombu koja bi eksplodirala i pobjela ljude koji se tamo slučajno zateknu, nego su njihovi ciljevi bili simboli. Pa je to tako bio i, i, i Franjo Ferdinand, a Bogdan Žerajić, član Mlade Bosne, 1910. godine pokušao ubiti tadašnjeg zemaljskog poglavara Bosne i Hercegovine generala Varešanina pa ga nije uspio ubiti, pa kad nije uspio nje, ubiti njega, zadnjim metkom koji mu je ostao u revolveru je ubio sebe. U ljeto 1901. godine u Srbiji se počela kovati urota protiv vladajuće dinastije Obrenovića. Ključnu ulogu u njoj imao je tada mladi poručnik srpske vojske Dragutin Dimitrijević koji je dobio nadimak Apis. U religiji Starog Egipta Apis je bio božanstvo u obliku bika koje se štovalo u Memfisu. Dimitrijević je nadimak dobio zbog svoje tjelesne građe. Bio je građen poput bika. Odmah nakon što je diplomirao na Vojnoj akademiji, Dimitrijević je raspoređen u glavni stožer srpske vojske. Tamo je on polako počeo graditi svoj utjecaj. Christopher Clark u knjizi Mjesečari piše. Obsesivno tajnovit, potpuno predan vojničkom i političkom poslu, bezobziran u svojim metodama i ledeno sabran u trenucima krize, Apis nije bio čovjek koji je mogao upravljati velikim populističkim pokretom. Ali on je u obilatim količinama posjedovao sposobnost da unutar malih skupina i privatnih krugova zadobije i uzgaja učenike, da svoje sljedbi utisne osjećaj važnosti, da utiša sumnjivce i da motivira za ekstremnu akciju. Jedan njegov suradnik opisao ga je kao tajnu silu kojoj sam se stavio na raspolaganje, iako mi moj razum ne daje razloga da to učinim. Još jedan od kralju ubojica bio je zbunjen nad razlozima Apisovog utjecaja. Niti njegova inteligencija, niti elokvencija, niti sila njegovih ideja nisu se činile dovoljnim za postojanje takvog utjecaja, ali on je bio jedini među nama koji je sam svojom prisutnošću bio sposoban preokrenuti moje misli u svoju korist i s nekoliko riječi izgovorenih na najobičniji način učiniti od mene poslušnog izvršitelja njegove volje. Sam Dimitrijević sudjelovao je u napadu na kraljevski par u Palači. Doduše, nije sudjelovao u bojstvu kraljevskog para i u nakazivanju njihovih tijela, jer je u pucnjevi sa stražarima bio teško ranjen. Sružio se nakon ranjavanja, izgubio svijest i počeo obilato krvariti. Samo njegova tjelesna snaga održala ga je na životu. I to je ranjavanje od njega napravilo još utjecajniju osobu. Godine 1914. Dimitrijević Apis, tada pukovnik, sudjelovat će u ubojstvu još jednog člana jedne dinastičke kuće. 1911. godine osniva se ta tajna organizacija Ujedinjenje ili smrt, koji je na čelu bio Apis, Dimitrijević Apis. U to doba, inače, nakon aneksije je osnovana još jedna organizacija, to je organizacija Narodna odbrana. Zanimljivo je da su jedni od osnivača te organizacije bili Jovan Dučić i Branislav Nušić. Ta organizacija je imala doslovce kamp, velike kampove u Srbiji za vojnu obuku komita. Tu su bili uglavnom mladići iz Bosne i Hercegovine koji su dolazili na školovanje u Srbiji, prolazili vojni trening i nakon toga se vraćali u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, prolazili su zapravo četničku obuku, obuku za četovanje i vraćani su u Bosnu i Hercegovinu, njih je više od 5000 sigurno prošlo kroz kampove narodne odbrane. Crna ruka je u tom pogledu bila manja, ali daleko utjecajnija jer je njen prodor i u srpsku politiku i u srpsku vojsku bio mnogo, mnogo dublji i tu opet ne treba zaboraviti činjenicu Apisa koji je kroz svoju vojnu karijeru prošao kroz gotovo kompletnu srpsku vojsku, kroz cijeli niz vrlo različitih dužnosti, u vrlo različitim dijelovima Srbije i u Makedoniji, prije nego što je Makedonija postala dijelom Kraljevine Srbije, da bi na kraju postao načelnik e, obavještajnog odjeljenja srpske vojske. Imao je izvanredne podatke, znao je s kim raspolaže, znao je koliko je nezadovoljnih u Bosni i Hercegovini koji se ugledaju u Srbiju i koji od Srbije, srpske politike, srpske vojske zapravo traže da im na neki način pomogne i da ona bude ta koja će omogućiti borbu protiv austro posebno u Bosni i Hercegovini. A cilj organizacije je mislim, jasan iz njenog naziva, dakle ujedinjenje ili smrt. Ovo ujedinjenje se odnosi dakle, prije svega na ujedinjenje Srba, dakle srpskog naroda, srpskog etnosa. Pokušaj da se ubije okrunjena glava nisu bili rijetki. Krajem 19. stoljeća niz revolucionarnih organizacija pokušavao je terorističkim napadima potaknuti promjene ili revoluciju. Jedna od najpoznatijih takvih organizacija bila je Ruska narodna volja, organizirana 1879. godine. Nju su osnovali članovi revolucionarne stranke Zemlja i sloboda. Oni su mirnim načinom pokušali promicati društvenu revoluciju. Kada se to pokazalo nemogućim, dio članova zemlje i slobode okrenuo se terorizmu. Oni su smatrali da se ubojstvima visokih vladinih dužnosnika i članova vladajuće dinastije može srušiti carska autokracija u Rusiji. Narodnu volju vodili su Andrej Željabov i Sofija Perovskaja. Članovi narodne volje udarili su na samog cara. Njihova dijela bila su primjer mnogim organizacijama širom svijeta. Gerard Chalian i Arnaud Blan u knjizi Povijest terorizma pišu. Godina 1881. bila je neka vrsta inauguracije doba regicida. Cara Aleksandra II. od Rusije raznijela je te godine organizacija Narodna volja. Niz napada poduzeli su talijanski anarhisti u nekoliko europskih zemalja. Nakon smrtonosnog napada nožem na francuskog predsjednika Marie-François Sadi Carnot od talijanskog anarhista Santa Jeronima Cazeria 1894. godine, španjolski premijer Antonio Canovas del Castillo ubijen je 1897. od još jednog talijanskog anarhista. Sljedeće godine anarhist Luigi Luceni ubio je Elizabet, Sisi, caricu Austrije i kraljicu Ugarske. Još jedna okrunjena glava, kralj Umberto I od Italije, ubijen je 1900. od anarhista Gaetana Breša. U Sjedinjenim državama predsjednika Viljama McKinleya ubio je 1901. godine simpatizer anarhist Leon Cholgos. Godine 1908. kralj Carlos I od Portugala i njegov sin ubijeni su od strane dva člana tajnog društva čiji su motivi ostali nejasni. Tri godine kasnije premijer Rusije Piotr Stolipin, koji je već preživio nekoliko atentata, ubijen je od strane revolucionarnog socijalista Dimitrija Bogorova dok je bio na predstavi u Kijevskoj operi. Šalijani Blan ubojstvo prije nasljednika Franje Ferdinanda nazivaju ubojstvom stoljeća. Ujedno tvrde da s tim ubojstvom završava to razdoblje ubijanja okrunjenih glava. Atentat na Franju Ferdinanda označuje početak novog doba. Dakle, on je prestalo nasljednik, budući kralj i car. U tom trenutku kralj i car ima 84 godine, strahovito je dugo na vlasti, dakle u tom trenutku je Franjo Josip na vlasti 66 e, godina. Dakle, u tom trenutku sigurno 80% stanovnika države kojom on vlada nije bilo rođeno u trenutku kada je on stupio na prestolje, vjerojatno i više. On je ne samo simbolički važan kao prestolo nasljednik, on je važan i zbog tih svojih reformskih planova. On je prepoznat doslovce kao potencijalno buduća nova jaka osoba režima. Iako je on već tada polako gospodin u, godinama, on isto u prošao 50 godina. E sad, što se događa? On je u sve ostalo i glavni inspektor Franjo Ferdinand austro vojske. U istočnoj Bosni su u lipnju 1914. godine organizirani vojni manevri, vojna vježba startu je bilo upozoravano da to nije najpametnije, jer da to Srbija može doživjeti kao pa, određenu prijetnju ili iritaciju. Prvo zato što je to vrlo blizu granici sa Srbijom, drugo zato što eh, je u drugoj polovici lipnja, dakle 28. lipnja je Vidovdan koji je od eh, bitke na Kosovu polju za Srbe Vidovdan važan. Te godine je bila 525. obljetnica boja na Kosovu. Nije baš najokruglija, ali je dovoljno okrugla da bi se malo jače obilježilo i ono što je bilo važno to je zapravo bila prva obljetnica koju je Srbija mogla obilježavati na Kosovu, a da je ona gospodarica Kosova, prva od 1389. godine praktički. Rade Malobabić, rođen u Austro-Ugarskoj, bio je član narodne obrane i špijun srpskih obavještajnih službi. Godinama je Malobabić skupljao podatke o austrougarskim utvrđenjima, vojnim skladištima i pokretima trupa u Bosni i Hercegovini. On je bio sjajan agent, znao je pogranično područje i stalno je bježao austrougarskim vlastima. Jednom, tako kažu priče, Malobabić je preplivao skoro smrznutu drinu kako bi došao na srpski teritorij. Kada je izašao iz rijeke, bio je prekriven komadima leda, ali sve je to učinio kako bi svojim obavještenim vezama donio svježe podatke. Vjerojatno je Malobabić bio taj koji je prvi donio obavijesti da će Franjo Ferdinand doći u posjet austrougarskim trupama. Zašto su pak pripadnici Crne ruke odlučili ubiti nasljednika, Christopher Clark piše. Početkom 1914. godine neprijateljstvo lokalnih aktivista bilo je usredotočeno na osobu Oskara Počoreka, austrijskog upravitelja Bosne, Varešaninovog nasljednika, kojeg Žerajić nije uspio ubiti u lipnju 1910. Okretanjem svojih nastojanja prema nadvojvodi Franji Ferdinandu, Apis je podigao političke uloge. Ubojstvo upravitelja uskomešalo bi stvari, ali lako bi se moglo protumačiti kao lokalna afera motivirana pitanjima upravljanja pokrajinom. Napad na prestolo nasljednika Habsburškog prijestolja u vrijeme dok je vladajući car u svojoj 83. godini morao je biti viđen kao napad na sam opstanak carstva. Tih nekoliko dana koliko su oni bili u, zapravo više u okolici Sarajeva nego samo Sarajevo, oni su svugdje nalazili na jako ljep topao prijem. Tri dana prije atentata oni su osvanuli na baš čarši. Današnjim rječnikom rečeno otišli su malo u shopping i da pogledaju te tradicijske zanate i ostalo već po čemu je čaršija i dan danas poznata. Kupili su što su htjeli kupiti. Ono što nisu znali da je njih taj dan zapravo pratio Gavrilo Princip. Oni su zapravo tog dana na neki način iznenadili Gavrila Principa jer on nije znao da će se oni tamo neočekivano pojaviti. Dan prije, dakle 27. navečer, je u tom hotelu u Bosni u kojem su oni bili u Konaku bilo, bio organiziran svečani prijem, oproštajni prije nego što će 28. nadvojvoda i nadvojvodkinja otići u Sarajevo, službeni posjet Sarajevo, s čim završava njihov posjet Bosni i Hercegovine, nakon čega se oni trebaju vratiti u Beč. Na tom prijemu Subarić, koji je jedan od tadašnjih hrvatskih političkih prvaka u Bosni i Hercegovini, ih upozorava na mogućnost atentata. On po svemu sureći nije imao nikakvih podataka o tome da se atentar doista sprema, ali im je savjetovao da budu jako oprezni sljedećeg dana i rekao im je da li vi znate što 28. lipnja, što Vidovdan znači za Srbe. Dakle, drugim rečima rekao mi da li vi znate s čim se vi na simboličkoj razini igrate. Na što mu je naravno Sofija rekla, ma o čemu vi pričate, pa nas uri tako lijepo dočekali, naprosto milina jedna. I oni su se 28. lipnja uputili u Sarajevo i da, tad je nastala ta jedan cijeli niz zabuna sa, sa atentatom. To je zapravo dosta zanimljivo da je to jedan atentat koji je bio vrlo loše organiziran, a na kraju su atentatori ostvarili svoj cilj. Trebalo su biti tri atentatora duž trase. Sama trasa je bila, dakle, kojim će se kretati poborka vozila u kojoj je vozilo sa Franjom Ferdinandom, Ona je bila ona toga objavljena u novinama, tako da narod zna gdje se treba okupiti trebala su biti tri atentatora, bilo ih je dvostruko više. To je imalo za posljedicu to da su oni dobili zapravo tri doze cijankalija, jer je bila ideja da se atentator nakon atentata odmah otruje i ubije, kako ne bi ništa izdao. Međutim, oni su te tri doze morali podijeliti na taj veći broj zbog čega je ta doza postala nedovoljna da bi ubila čovjeka, što će se vidjeti za vrijeme samog ovaj atentata. Tri su atentatora došla iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Trifko Grabež, Nedeljko Čabrinović i Gavrilo Princip. Grabež je bio sin pravoslavnog svećenika iz Pala, koji je otišao u Beograd kako bi nastavio školovanje. Čabrinović je prekinuo školovanje kada mu je bilo 14 i nakon toga na kraju došao do Beograda gdje je radio kao slagar u tiskari specijaliziranoj za tiskanje anarhističke literature. Princip je također došao u Beograd kako bi nastavio školovanje. Sva trojica bila su iz obitelji koje nisu imale novaca. Oni sami jedva su preživljavali u Beogradu. Čabrinović je izbačen iz škole u Bosni i Hercegovini jer je udario profesora u lice. Grabež je također izbačen iz škole u Tuzli zbog udaranja profesora. Princip je u doba dok je živio u Beogradu počeo obolijevati u tuberkuloze. Trojica atentatora nisu pila niti se provodila po Beogradu. Njihov cilj bila je borba protiv austrougarske vlasti u Bosni i Hercegovini. U danima prije atentata princip je odlazio na grob Bogdana Žerajića, atentatora na Marijana Varešanina, upravitelja Bosne i Hercegovine prije Oskara Počoreka. Kada je trojka došla u Sarajevo, tamo je dočekalo četvero suradnika koje je unovačio Danilo Ilić, član Crne ruke. Prvi pored kojeg su prolazili bio je Mehmet Bašić. On je trebao baciti bombu kad je vidio da je pored nadvoj vode nadvoj votkinja, čovjeku se zakočila ruka. I tako su oni prolazili dok nisu došli do Čabrinovića. Čabrinović je bacio bombu, ta bomba se otkotrljala sa automobila, njihov automobil je bio treći u povrci, otkotrljala se prema četvrtom automobilu, tamo je eksplodirala i tamo je zapravo radila šefa osiguranja generala Počoreka koji je tada bio zemaljski ovaj poglavar u Bosni i Hercegovini, a koji je bio u automobilu sa Franjom Ferdinandom i Sofijom. Nakon toga su oni otišli do, dakle povorka je otišla do gradske vječnice, Čabrinović je popio taj otrov, ali kako nije bio dovoljno jak, nije umro, nego si je samo jako spalio grlo. Nakon toga se s mosta bacio u Miljacku kako bi se utopio, ali bilo je ljeto, bilo je suša pa Miljacka nije bila duboka pa se nikako nije mogao utopiti. Izvukle su ga iz te Miljacke i jedva je preživio batine koje je dobio, što od policije, što od naroda. Franju Ferdinanda je svakako zanimalo što je sa ranjenima i tada, se, tada je dogovoreno da će se promijeniti ruta. Zbog sigurnosnih razloga mijenja se ruta. Oni su rutu promijenili, samo su zaboravili jednu važnu stvar. Zaboravili su vozača obavijestiti o tome da su promijenili rutu. Kada su oni ponovo sjeli ovaj ovte, vozači su krenuli po ruti kako im je bilo već ranije rečeno da, da trebaju voziti. Kada su krivo skrenuli, dakle krenuli po staroj umjesto po novoj ruti, im je rečeno stanite, stanite, promašili ste put, treba se vratiti nazad. U tom trenutku je cijela povrka tako rekuć zastala. Atentat na prijestolo nasljednika imao je trenutaka kada je nalikovao na farsu. Nakon što je Čabrinović na povrku bacio bombu, prijestolo nasljednik i pratnja otišli su u gradsku vijećnicu gdje ih je čekao gradonačelnik Sarajeva Fehim Ćurčić. On je znao što se dogodilo, da je pokušan atentat na prijestolo nasljednika. Imao je unapred pripremljeni govor koji je sada bio smiješan, ali Ćurčić je bio preživčan, znojio se od muke i nije promijenio ništa u govoru. Tako su vijećnici tog 28. lipnja 1914. nakon prvog pokušaja atentata na prijestolo nasljednika moglo čuti ovo. Svi građani glavnog grada Sarajeva imaju duše ispunjene srećom i najoduševljenije pozdravljaju uzvišeni posjet vašeg veličanstva s najučtivijom dobrodošlicom. Nadvoj voda koji je bio poznat po prijekoj naravi počeo je vikati na gradonačelnika. Došao sam ovdje kao gost, a vi me pozdravljate s bombama. Sofija je uspjela primiriti supruga i on je dopustio gradonačelniku da završi taj tada smiješan govor. Sada je bio red na nadvojvodi da održi govor, ali onda se otkrilo da je tekst njegovog govora umrljan krvlju časnika koji je ranjen u Čabrinovićevom napadu. Franjo Ferdinand ipak je održao govor, čak ga je završio s riječima na jeziku domaćina. To nije bila jedina farsa tog dana. U nevjerojatnom propustu nitko nije obavijestio vozače da se mijenja ruta puta. Ta je zabuna dovela do toga da se sasvim nenadano Gavrilo Princip našao ispred prijestolo nasljednika. Gavrilo Princip je istrčao i ispucao je dva metka. Prvi metak je prošao kroz vrata automobila koji je inače bio otvoren automobil, kabriolet, i pogodio je nadvojvotkinju u trbuh, kako se kasnije pokazalo trbušnu aortu je pogodio, a drugim metkom je pogodio nadvojvodu u vrat. Ljudi koji su bili oko njega su ga počeli tući i one fotografije Gavrila Principa iz zatvora neposredno nakon uhićenja koje, su, koje se dan danas često objavljuju gdje ovaj ima modrice, su modrice koje on dobio od e, stanovnika Sarajeva, ne od policija. Policija ga je spasila od linča. Poborka hitno ide u konak, Konak je sjedište počeo koje vlasti. otkinja pada, klonula glavom u krilo, tako rekoć već ove iskrvarila. I Franjo Ferdinand joj govori Sofi, Sofi, šterbe njih tu za kinder brauzdu. Sofi, Sofi, nemoj umreti, naša djeca te trebaju. To je sljedećih dana i tjedana bilo propagandno jako korišteno, ali sve to tu i ta osobna drama tog jednog divnog, predivnog, skladnog braka manifestirala i govorilo se kao da su to zapravo zadnje riječi Franje Ferdinanda, međutim to nisu zapravo bile njegove zadnje riječi, njegove zadnje riječi su bile kad ga je neposredno nakon toga čovjek iz osiguranja pitao što je s njim, na što mu je on rekao nije ništa, kao nije spomena vrijedno. I on ispravo zapravo nije osjetio koliko je teško ranjen, njemu je vratna orta pogođena, a kako je bio u uredno zakopčanoj odori nije shvatio koliko je to jako krvarenje. Njemu su pokušali pružiti pomoć, ali on je vrlo brzo umro i to je bila dakle, vijest koja je barem u Austro-Ugarskoj u tu nedjelju 28. lipnja 1914. odjeknula. Ono što bi rekao Švejk, ubili su nam Ferdinanda. Nakon atentata Austrougarska vlada i vojska odmah su okrivile Srbiju da stoji iza njega. Sigurno je da je predsjednik srpske vlade Nikola Pašić znao da Crna Ruka sprema nešto protiv nadvojvode. Njegov ministar prosvjete Ljuba Jovanović napisao je u svojim memoarima da je Pašić krajem svibnja ili početkom lipnja 1914. rekao kabinetu da postoje ljudi koji spremaju atentat na Franju Ferdinanda. Navodno je premijera o namjerama atentatora obavijestio njegov osobni agent Milan Ciganović, koji je bio i član Crne Ruke. Isto je tako jasno da srpska vlada nije kontrolirala granicu prema Bosni i Hercegovini, barem kada je bila u pitanju djelatnost Crne ruke. Kada je ministar rata zatražio od glavnog stožera vojske odgovor na pitanje koliko je vojska umješana u tajne operacije u Bosni i Hercegovini, dobio je drzak odgovor, kako od Dimitrijevića Apisa, tako i od načelnika Radomira Putnika. Pašić je odgovorio onda ovim tajnim pismom. Svi naši saveznici i prijatelji Srbije, kad bi znali što naši časnici i narednici rade, ne samo da bi nas napustili, oni bi stajali na strani Austro-Ugarske i dopustili joj da kazni nemirnog i nelojalnog susjeda koji priprema pobune i ubojstva na njezinoj teritoriji. Životni interesi Srbije namećuje obvezu da bude svjesna svega što može isprovocirati oružani sukob s Austro-Ugarskom u trenutku kad je mir nužan kako bismo se oporavili i pripremili za buduće događaje koji se nalaze pred nama. Pašić je pokušavao upozoriti Beč da se nešto sprema u Bosni i Hercegovini, ali on je najvjerojatniji bio u strahu od Dimitrijevića i znao je da ne može zaustaviti ono što je Crna Ruka pokrenula. Ubojstvo nadvojvode uvjerilo je dio austrijske elite da je došlo vrijeme da se zarati sa Srbijom ili da se ona teško ponizi. Konrad von i ministar e, vanjskih poslova Austro-Ugarske tadašnji Berchtold su neposredno e, nakon atentata itekako pritisnuli Franju Josipa i ministra predsjednika Austro-Ugarske Tisu da se odmah zarati sa Srbijom. Međutim, i Tisa i Franjo Josip su to odbili. Rusija je podsjetila da ona ima sporazum sa Srbijom prema kojem je u slučaju da Srbija bude napadnuta ona njoj dužna pružiti pomoć. I sad se počelo to rasplitati sa tim što je bilo zamišljeno kao mehanizam koji će Europi osigurati trajan mir, a onda se pokazalo kao mehanizam sudnjeg dana. Započela je naravno istraga i 13. srpnja glavni austrijski istražitelj Visner iz Sarajeva šalje u Beč izvještaj u kojem kaže da se ne može nedvojbeno kazati da je Srbija, odnosno srpska vlada, stajala iza atentata. Osim što je Rusija imala svojih obveza prema Srbiju, postojale su i neke druge ovaj, obveze. Postojao je dvojni savez između Njemačke i austro monarhije, prema kojem bi, ako bi u ratu ovaj, bila sa Rusijom Austro-Ugrska, bi Njemačka imala određene obveze pomoći svojoj saveznici. Načelnik austro glavnog stožera Konrad von Hetzendorf samo je 1913. godine 25 puta tražio preventivni rat protiv Srbije. Ministar vanjskih poslova Erental i prijestolo nasljednik Franjo Ferdinand bili su protiv rata. Sada je prijestolo nasljednik bio mrtav, Arentala je na mjestu ministra zamijenio Berthold. Bojica su smatrala da je pravi trenutak za rat. Alan Taylor u knjizi Borba za prevlast u Europi piše – Berchtold je bio odlučan silom dovesti do rata sa Srbijom, iako nije imao dokaz srpskog sučesništva i nije ga kasnije ni našao. Tisa, mađarski premijer, suprotstavio mu se. Berchtold je htio vratiti ugled monarhiji. Tisa je samo mario za veliku Mađarsku. Poput Košuta prije njega, on je gledao prema Njemačkoj, ne prema Beču, kao na saveznika i ne bi previše žalio za kolapsom dvojne monarhije sve dok bi velika Mađarska preživjela. Berchtold je prevladao Tisino protivljenje obraćanjem izravno Njemačkoj za potporu, Tisa se nije mogao odupriti ratu ako je Berlin tražio taj rat. Berktold je uzeo svoj memorandum od 24. lipnja koji je pozivao na Savez Bugarskom, dodao je nastavak u kojem je krivio Srbiju za ubojstvo i popratio sve to pismom Franje Josipa Wilhelmu II, koje za sve to okrivljavalo i ruski panslavizam. Zaključak, Srbija mora biti eliminirana kao politički čimbenik na Balkanu. Ta dva dokumenta predstavljena su Wilhelmu II. 5. srpnja. Već početkom srpnja prof Hojoš, dužnosnik Ministarstva vanjskih poslova, odlazi u Njemačku i 5. srpnja dobiva ono što će u povijesti biti zabilježeno kao današnjim rečnikom rečenom Bianco Čet, carte blanche, kojem Wilhelm drugi njemački car kaže otprilike za što god da se Austro-Ugarska odluči, može računati na to da će Njemačka stati iza nje. 23. srpnja predan je ultimatum Austro-Ugarske Srbiji. Taj ultimatum je bio zgotovljen 20. srpnja, dostavljen austro poslanstvu i bio je predan 23. srpnja. 23. stiže dakle taj ultimatum vladi Kraljevine Srbije u deset točaka. Sporne su bile dvije točke, točka pet i točka šest. Njima se tražilo da Srbija zajedno sa Austro-Ugarskom suzbija organizacije koje su zapravo prijetnja samoj austro To je značilo ne samo narodna obrana koja je u nekim drugim člancima spomenuta, nego praktički svaka takva komitska organizacija. I ono što je bilo krajnje ovaj, e, sporno, to je dakle bilo da austrougarski isljednici dobiju pravo istrage na teritoriju Srbije. Austrougarski dužnosnici su znali da će, odnamjerno su formulirali ultimatum tako da on zapravo bude neprihvatljiv. Srbija je dobila rok od 48 sati da odgovore na njega i nakon 48 sati je zapravo pristala na gotovo sve, ali nije mogla, naravno da nije mogla pristati na, na ove ključne zahtjeva. Ona čak izašla i sa svojevrsnim protuprijedlogom pa je ponudila arbitražu kako bi se na arbitraži utvrdilo je li vlada Kraljevine Srbije stajala iza atentata ili nije stajala iza atentata. Međutim, ubrzo po isteku ultimatuma Srbija je počela svjesna prema čemu sve to srlja. Srbija je počela mobilizirati svoju vojsku. 28. srpnja austro je objavila rač Srbiji, sljedećeg dana je bombardirala Beograd, Beograd je tad bio granični grad. Početak Prvog svjetskog rata obično se naziva i Trećim Balkanskim ratom. U srpnju 1914. izgledalo je da će izbiti samo novi rat u nizu ratova na jugoistoku Europe. Početkom kolovoza događaji su krenuli drugim smjerom. Cijela Europa naći će se u ratu, govori profesor povijesti novinar Novog lista Tihomir Ponoš. Nakon toga se počinje pokretati taj mehanizam sudnjeg dana kako je nazvan i 30. srpnja Rusija počinje mobilizirati. A Francuska u tom trenutku radi nešto što je zapravo dosta zanimljivo, ali nažalost neće uspjeti smjeriti situaciju. Francuska povlači svoju vojsku 10 km dalje od francusko-njemačke e, granice. Nakon što je Rusija započela mobilizirati vojsku 31. srpnja, Njemačka šalje ultimatum Rusiji i daje joj 12 sati da prekine mobilizaciju. Istovremeno šalje ultimatum i Francuskoj kojem od nje traži da ona u svim tim zbivanjima na jugoistoku Europe ostane po strani. Naime, ideja Austro-Ugarske i Njemačke bila da, da se to zadrži u okviru obračuna na, na jugoistoku Europe. Ono što će se dogoditi da će se to preliti na, na, na cijelu Europu. Nakon isteka tog njemačkog ultimatuma nije se dogodilo ništa. I Njemačka na to odgovara prvo kolovo za svojom općom mobilizacijom objavljuje rat Rusiji i traži od Belgije, je jedan od možda najbizarnijih dokumenata i zahtjeva od svih tih bizarnih zahtjeva u tih svega nekoliko dana. Dakle, od Belgije se traži da ostane neutralna prilikom prolaska njemačke vojske i okupacije dijelova belgijskog teritorija. Naime, njemački rat plan je bio takav da je glavnina vojske trebala proći kroz Belgiju kako bi udarila na, na Francusku prema Parizu. Nakon što je kralj belgijski Albert to odbio. Onda je Njemačka 4. kolovoza napala i Belgiju. Time je aktivirano, što je nekoliko dana prije toga u parlamentu potvrdio da će se dogovoriti Edward Grey, tadašnji britanski ministar vanjskih poslova, je aktiviran sporazum između Velike Britanije i Belgije iz 1839. godine, kojim Velika Britanija jamči Belgiji da će ući u rat na njenoj strani u slučaju da bilo tko naruši njenu neutralnost. Četvrto kolovoza započela je njemačka invazija Belgije. Velika Britanija je zatražila službeno obrazloženje od Njemačke, dakle da da zadovoljavajuće objašnjenje za invaziju Belgije. Rok je bio 11 sati po londonskom vremenu, obrazloženje nije stiglo i nakon toga je Velika Britanija ušla u rat. U roku od samo nekoliko dana